23 skirsnis Atėjo naktis, Žanas Valžanas sunkiai pristūmė prie žydinio stalo ir seną krėslą, pasidėjo ant stalo rašalinę, plunksną ir popieriaus. Po to jis apalpo. Vėl atgavę sąmonę, pajuto troškulį. Buvo tiek nusilpęs, jog nebegalėjo pakelti podelio vandens. Vargais negalais jį prilenkė prie burnos ir nugėrė gurkšnį. Paskui nepakildamas iš krėslo, nes jau nebegalėjo pastovėti, Jis pasisuko į lovą ir ėmė žiūrėti į juodus drabužėlius, į visus tuos jam brangius daiktelius. Tokios kontempliacijos gali trukti ištisas valandas, kurios atrodo lyg minutis. Staiga jis krūptelėjo pajuto, kad jį ima šaltis, tuomet alkūnėmis atsirėmės į stalą, apšviesta vyskupo žvakidžių paėmė plunksną. Plunksnai rašalų seniai jau teko jam naudotis ir plunksnos galiukas buvo sulinkęs, o rašalas išdžiūvęs. Todėl Žanui Valžanui reikėjo atsikelti ir įlašinti į rašalinę kelis lašus vandens. Iš karto jam nepavyko to padaryti. Reikėjo sustoti ir atsisėsti du ar tris kartus. O rašyti teko atgalę plunksnos pusę. Tarpais jis šluostėsi nuo kaktos prakaitą. Jo ranka drebėjo. Labai išlėto jis parašė keletą eilučių. Štai jos. Kozete, aš tave laiminu. Aš viską tau paaiškinsiu. Tavo vyras teisingai elgėsi, kai davė man suprasti, kad turiu pasišalinti. Nors jos spėjimai truputį klaidingi, bet vis tiek jis buvo teisus. Jis puikus žmogus. Mylėk jį stipriai po mano mirties. Pone Ponmersy, visuomet mylėkit mano mylimą kūdikį. Kozetė šį laiškutį kas nors čia ras ir štai, ką aš noriu tau pasakyti. Tu pamatysi visus skaičius – jei man pakaks, jeigu juos prisiminti. Klausyk atidžiai. Tie pinigai iš tikrųjų tavo. Štai kas yra. Baltasis gagatas atvežamas iš Norvegijos, juodasis gagatas atvežamas iš Anglijos, juodojo stiklo gaminiai įvežami iš Vokietijos, gagatas lengvesnis, vertingesnis, brangesnis. Prancūzijoje tiek pat galima daryti jo imitacijas, kaip ir Vokietijoje – Tam reikalingas nedidelis dviejų kvadratinių solių priekalėlis ir spiritinė lempa mastikai suminkštinti. Mastika buvo seniau daroma iš sakų bei suodžių ir kaštavo keturi frankai svaras. Aš sugalvojau ją gaminti iš gumilako ir terpentino. Šitaip jie atsieina tik 30 sų ir yra daug geresnė. Sektukai daromi iš violetinio stiklo, kuris su ta mastika pritvirtinamas prie plono juodo metalinio įtvaro. Stiklas turi būti violetinis metaliniams papošalams ir juodas auksiniams. Ispanija jų daug perka, ten labai mėgstamas gagatas. Čia jis sustojo, plunksnai iškrito iš jo rankos, iš pačių jo esybės gelmių įsiveržė nevilties klidina rauda, nelaimingasis susėmė rankomis galvą ir susimastė. Ak, sušuko jis mintyse, tai buvo gailų šauksmas išgirstas tik vieno dievo, viskas jau baigta – aš jos daugiau nebepamatysiu. Ji tarytum šypseną nuskaidrino mano gyvenimą, nužengsiu jam žiną tamsą, nei neišvydęs jos paskutinį kartą. A, kad nors minutėlę, nors akimirką dar galėčiau išgirsti jos balsą, paliesti jos rūbus, pažiūrėti į ją į savo angelą, o paskui numirti. Mirti yra niekis, tik baisu mirti jos nepamačius. Ji man nusišipsotų, tartų kokį žodelį – ar būtų kam dėl to skriauda. Bet ne, viskas jau baigtam žinai. Esu vienu vienas, dieve mano. Dieve mano, nebepamatysiu jos daugiau. Tuo momentu kažkas paklabeno į duris. Ketvirtas skyrius – juodas purvas, kuriam pavyksta tik nubaltinti. Ta pačią dieną, ar geriau pasakius, tą patį vakarą, po to, kai Marijus atsikėlęs nuo stalo – buvo beinas į savo kabinetą, ketindamas įstudijuoti kažkokią bylą. Baskas jam padavė laišką, sakydamas, asmuo, kuris šitą laišką parašė, laukia prieš kambaryje. Kozetė paėmusi už parankį senelį vaikštinėjo po sodą. Laiškas, kaip ir žmogus, gali turėti nepatrauklę išvaizdą. Kai kurių laiškų žirkštus popierius, negarbus sulenkimas atstumė iš pirmo žvilgsnio – Raštas, kurį atnešė Baskas, buvo kaip tik toks. Marijus paėmė laišką, popierius atsidavė tabaku, niekas taip net gaivina atminties kaip kvapas. Marijus pažino šį tabako kvapą, jis pažvelgė į adres ant voko ir perskaitė. Ponui, baronui, pon Mersi, nuo savi namai. Prisiminęs tabako kvapą, Marijus prisiminė ir rašyseną. Galėtum pasakyti, kad didelis – Nustebėjimas tai lyg šviesos tvykstelėjimas. Tarytum žaibas nuplėski Marijaus sąmonė. Uoslė šis slepiningas atminties pagalbininkas prikėlė jame ištisą pasaulį. Be jokios abejonės čia tas pats popierius, tas pats jo sulenkimo būdas, tas pats išblukęs rašalas, ta pati pažįstama rašysena. Bet svarbiausia tas pats tabakas. Prieš Marijaus akis taiga iškilo žandretų lindinį. Taigi keistas aklas atsitiktinumas, vienas iš dviejų pėdsakų, jo taip ilgai ieškotų, būtent tas, kuris atrodė galutinai pamestas ir kuriam surasti dar neseniai Marijus buvo padėjęs tiek pastangų, dabar pats atėjo pas jį. Nekantriai atplėšęs laišką jis perskaitė, ponas baronė, jeigu aukščiausias dievas mane būtų apdovanojęs talentais, aš galėčiau būti baronas tenaras instituto, mokslo akademijos narys, bet aš ne baronas. Aš tik jo bendra pavardis ir būčiau laimingas, jeigu atminimas apie jį atkreiptų į mane aukštą jūsų palankumą. Paslauga, kurią jūs malonėsite man suteikti, bus abipusiška. Aš žinau paslapti, kuri liečia vieną individą. Šitas individas jums nėra svetimas. Šitą paslaptį aš laikau jūsų dispozicijoje, trokšdamas turėti garbės būti jums naudingas. Aš jums duosiu paprastą būdą išvyti iš jūsų garbingo šeimos tą individą, kuris pas jūs įsibrovė be jokios teisės, nes pati ponia baronienė yra aukštos kilmės. Dorybė šventovė neprivalo ilgiau gyventi draugė su nusikaltimu, kitaip jį žus. Laukiu prieškambaryje pono barono įsakymų su pagarba. Laiškas buvo pasirašytas tenaras. Parašas nebuvo suklastotas, jis tik buvo truputėlį pakeistas. Beje, Padrikas laiško autoriaus plepumas ir pati rašyba padėjo įspėti, kas tas per žmogus. Autorystė buvo neginčijama, negalėjo būti jokių abejonių. Marijus buvo giliai sujaudintas, iš pradžių jis labai nustebo, paskui nudžiugo, kad tik surastų dabar antrą ieškomą į žmogų – ta, kuris išgelbėjo jį Marijų ir jau nieko daugiau jis netrokštų. Marijus įsitraukė vieną rašomojo stalo stalčių, iš ten įsijėmė kelis banknotus, jos įsidėjo į kišenę, užrakino stalčių ir paskambino. Baskas pravėrė duris. Pakvieskite, tarė Marijus. Baskas pranešė ponas Tenaras. Įėjo žmogus. Nauja staigmena Marijui, vyriškis jam buvo visiškai nepažįstamas. Tasai žmogus buvo jau senas, storą nosimi, į kaklaraištį įbestų smakru, žaliais akiniais po dvigubų žalios taftos napeliu, lygiais suglostytais plaukais, dengiančiais kaptą lygi pačių antakių, panašiai kaip Anglijos didikų vežėjų perukas. Jo plaukai buvo žilsvi, nuo galvos iki kojų jis vilkėjo juodais, labai padėvėtais, bet švariais rūbais – Ištisa kirbinė brelokų karančių iš lemenės kišenaitis turėjo rodyti, kad ten esama laikrodėlio. Žmogus laikė rankoje seną skrybelę. Jis buvo pakumpęs ir jo žemiau nusilenkdavo, juo apvalesnė darėsi jo nugarą. Tačiau itin krito į akį, kad šio žmogaus surdutas, nors ir upestingai susakstytas, buvo pernelyg dukslus ir aiškiai ne jam siūtas. Čia turime truputėlį nukrypti į šalį tais laikais Paryžiuje. Senoje tamsioje patalpoje, Botrelyje gatvėje netoli arsenalo gyveno išradingas žydas, kuris vertėsi tuo, jog bet kuriam pašlemėkui suteikdavo padorau žmogaus išvaizdą. Nelabai ilgam laikui žinoma, priešingų atveju tatai varžytų niekšą. Pakeitimas buvo atliekamas čia pat ir greitai, vienai ar dviem dienoms už 30 dienai – Tai reikėjo sukčio aprengti rūbų, kiek galima panašesnių į padorau žmogaus apsivilkimą. Tasai drabužių nuomotojas buvo vadinamas keitėjų. Jį tai praminė Paryžiaus gribišiai ir kito jo vardo niekas nežinojo. Keitėjo garderobas buvo gana turtingas. Nuodėvos, kuriomis jis aprengdavo žmonės, buvo parinktos taip, jo galėjo patenkinti beveik kiekvieną skonį. Jo rūbinė atspindėjo įvairias profesijas – ir socialinės kategorijas. Sandėlį ant kiekvienos vinės kabojo padėvėta ir suglamžyta kuri nors visuomeninė padėtis. Čia teisėjo mantija, čia dvasininko sutana, čia bankininko surdutas. Kamputyje dimisijos kariškio munduras, toliau rašytojo kostiumas, dar toliau valstybės pareigūno rūbai. Tasai subjektas ėjo kostiumininko pareigas nepabaigiamoje dramoje, kurią vaidina Paryžiuje vagių pasaulis. Jo lindynė buvo kulisė, iš kur išeidavo į sceną vagystį ir kur slėpdavosi suktybį. Nudriskės apgavikas įėjęs į šią rūbinę atskaitydavo 30 sų, įsirinkdavo pagal rolę, kurią ketino šiandien suvaidinti, atitinkamą apdarą ir laiptais nulipdavo jau nebe vagis, o padarų žmogus. Kita dieną skarmalai būdavo sažiningai gražinami keitėjui ir tas visiškai pasitikėdamas vagimis – niekuomet nebūdavo apvagiamas. Tie drabužiai turėjo vieną nepatogumą, jie blogai gulėjo. Pasiūti ne tiems, kurie jais apsivilkdavo, jie vieniems būdavo per ankšti, kitiems tabaluodavo ir niekam nebūdavo didumo kaip tik. Bet kuris šaldras, būdamas žemesnis ar aukštesnis už vidutinį ūgį, sukeidėjo drapanomis jausdavosi nesmagiai. Per daug stori ir per daug liesi žmonės čia nerasdavo savo tinkamo drabužio – Keitėjas buvo numatęs tik vidutinio ūgio ir vidutinės apimties žmonės. Jis paėmė matą nuo pirmo pas jį užklydusio driskio, kuris nebuvo nei įkūnus, nei plonas, nei aukštas, nei žemas. Dėl to būtinai reikėdavo rubus priderinti ir kartais būdavo didelių sunkumų, su kuriais keitėjo klientai susidorodavo kaip išmanydami. Nereikia būti išimtimi – Valstybės vyro apdaras, pavyzdžiui, juodas nuo galvos iki kojų, vadinasi visiškai padorus, būtų buvęs per dukslus, pitui ir per ankštas, kastelsikalui. Valstybės vyro kostiumas štai, kai buvo aprašytas keitėjo kataloge, duodame tos vietos išrašą. Juodas gelumbinis surdutas, juodos vilnonės kelnis, šilkinė liemenė, batai ir baltiniai. Paraštėje buvo užrašas – buvęs ambasadorius. Ir pastaba, kurią taip pat čia pateikime. Atskiroje kartoninėje dėžutėje rūpestingai suraitytas perukas, žalie akiniai, brelokai ir du vamsdeliai iš paukščio plunksnų ilgumo vieno colio, apsukti vata. Visa tai buvo skirta valstybės vyrui, buvusiam ambasadoriui. Šitas kostiumas, jei galima tai pasakyti, buvo gerokai nuvarytas. Siūlės baltavo, ant vienos alkūnės matėsi lyg ir proplaišą, bet to surdutui prieš akiją trūko sagos. Pastaroji įda buvo mažmožis, nes valstybės vyro ranka, kuriai dera būti užkištai už surduto krašto, trūkstamą sagą lengvai galėjo pridengti. Jei Marijus būtų gavęs susipažinti su slaptomis Paryžiaus įstaigomis, tučto jau būtų pamatęs, jog lankytojas, kurį ką tik leido Baskas Vilki, valstybės vyro eilute – pasiskolinta iš keitėjo kabyklos. Marijaus nusivylimas pamačius ne tą žmogų, kurio laukė virto priešiškumu. Atidžiai nuo galvos iki kojų nužvelgęs lankytoja, kuris perdėtai žemai jam nusilenkė Marijus, trumpai paklausė. Ko jūs norėjote? Žmogus atsakė su meilė grimasa, apie kurią šiokį tokį supratimą galėtų duoti maloni krokodilo šypseną. Man atrodo tiesiog neįmanoma, kad lygi šioliai nebūčiau turėjęs garbės matyti poną baroną visuomenėje. Aš tikras, jog prieš keletą metų esu su jumis susitikęs ponios kunigaištienis Bagrasion namuose ir Vikonto Dambrė Prancūzijos pero salone. Apsimesti, jog pažįsti žmogų, kurio niekomet nebuvai pažinęs, labai mėgstama apgavikų taktika. Marijus tengiasi atidžiai įsiklausyti į to žmogaus kalbą. Jis sekė jo tarseną ir mostus, ir jo nusivylimas didėjo. Lankytoja šniokravo. Jo balsas niekiek nepanešėjo į tą šaižų ausį rėžiantį balsą, kurį tikėjosi išgirsti Marijus. Jis visiškai suglumo. Aš nepažįstu nei ponios Bagrasion, nei pono Dambrė, tarė jis. Niekado savo gyvenime nesubuvęs nei pas vieną, nei pas antrą. Atsakymas buvo širkštus, tačiau nepažįstamasis kalbėjo toliau tuo pačiu įtaikiu tonu. Jeigu taip, ponė, tai aš būsiu jūs matęs pas Šatobrijaną. Aš artimai pažįstamas su Šatobrijanu. Jis labai malonus žmogus, kartais jis man sako, tenarai, bičiuli, ar neišmestume po stiklą. Marijos veido išlaiška darėsi vis rūstesnė. Niekomet neturėjau garbės būti priimtas pas poną Dešatobrijaną. Kalbėkime trumpiau. Ko jums reikia? Į griežtą Marijaus toną svečias atsakė dar žemiau nusilenkdamas. Ponas baronė, teikitis mane išklausyti. Amerikoje netoli Panamos yra sodžius, kuris vadinasi Lažuoja. Ta sodžių sudaro vienų vienas namas. Didelis kvadratinis trijų aukštų namas į saulėje daktų plytų. Kiekvienas kvadrato šonas yra penkių šimtų pėdų ilgio. Kiekvienas sekantis aukštas dvylika pėdų atitrauktas gilin – nuo žemesniojo aukšto, tad pakraščiai susidaro aikštelį, einanti aplinkui visą pastatą. Namo centre vidaus kiemas, kur laikomas maistas ir šaudmenys, langų nėra tik šaudomosios angos, durų nėra tik kopečios, užlipti nuo žemės į pirmąją aikštelę kopečios, tas pats ir nuo pirmosios aikštelės į antrąją ir nuo antrosios į trečiąją, nusileisti į vidaus kiemą kopečios – Durų kambariuose nėra, jas atstoja liukai, vietoj laiptų į kambarius kopečius, vakarais liukai uždaromi, kopečios nuimamos, prošaudomasias angas iškišami muškėtos ir karabinai. Įeiti į vidų niekaip neįmanoma, diena tai namas, naktį tvirtovė. 800 gyventojų, štai koks tas sodžius. Kam toks atsargumas? Todėl, kad tai pavojinga vieta ten, daugybė žmogėdrų. Tad kam ten važiuoti? Betgi tai nuostabus kraštas, tenai kasamas auksas. Ką jūs norite tuo pasakyti, nutraukė į Marijus, kurio nusivylimas virto nekantrumu. Štai ką, ponas baronė. Aš buvęs diplomatas jaučiuosi gyvenimo išvargintas. Civilizacija man įkirėjo iki gyvo kaulo. Noriu pagyventi laukinių tarpe. Toliau – Ponas baronė, pasaulį valdo egoizmas. Valstietė proletarė, padienė darbininkė, atsisuks paspoksoti įvažiuojantį pro šalį diližaną. Valstietė savininkė, dirbanti savo pačios lauke, neatsisuks. Vargšo šo luoja turtuolį, turtuolio šuo loja vargšą. Kiekvienas už save. Nauda. Štai žmonių tikslas – auksas, štai magnetas. Toliau – baikite. Aš norėčiau įsikurti lažuojoje. Mūsų trejetas. Turiu žmoną ir dukrą labai gražią merginą. Kelionė ilga ir brangi. Man reikia šiek tiek pinigų. O man kas darbo, paklausė Marijus. Vanagui būdingų judesių nepažįstamasis ištisi įtrauktą kaklą viršum kaklaraišį ir atsakė sudarmėlesnę šypseną. Negi ponas baronas neskaitė mano laiško. Jis pasakė beveik tiesą. Iš tikrųjų, laiško turinys tik truputį buvo palietęs Marijaus sąmonę. Jis netiek jį skaitė, kiek žiūrinėjo rašyseną. Jis beveik neatsiminė, apie ką ten buvo kalbama. Prieš akimirką jam dingtelėjo naujas spėjimas. Svečio žodžiuose jis pastebėjo vieną smulkmeną. Mano žmona ir mano dukra. Marijus įsmeigė nepažįstamai skvarbų žvilgsnį tardytojas negalėtų aštriau pažiūrėti. Jisai tą žmogų tarytum atsidėjęs sekė, bet jam tiek te pasakė, kalbėkite aiškiau. Nepažįstamas įsikišęs pirštus į liemenis kišenėlės pakėlė galvą, netitiesdamas stuburo, ir taip pat įsisiurbęs į Marijų žalių akinių žvilgsnių tarė. Gerai, ponas baronė, pasisakysiu aiškiai. Aš noriu jums parduoti vieną paslaptį. Paslaptį? Paslaptį? Ji liečia mane šiek tiek. O kas tai per paslaptis? Klausydamasis to žmogaus žodžių, Marijus dar akiliau žiūrėjo į jį. Įžanga pasakysiu dikai. Jūs susidomėsite, pamatysit. Kalbėkite. Ponas baronė, jūsų namuose gyvena vagis ir galvažudys. Marijus krūptelėjo. Mano namuose? Ne, atsakė jis. Nepažįstamasis alkūniai čiapečių perbraukęs per skrybelę, ramių ramiausiai kalbėjo toliau. Galva žudys ir vagis. Prašau įsidėmėti, ponas barone, kad čia aš kalbu ne apie senus užmirštus praeities nusikaltimus, kurie gali būti išpirkti senatimi prieš įstatymą ir atgailą prieš dievą. Aš kalbu apie faktus visai neseniai įvykusius, apie faktus lygi šiol teisingumui dar nežinomus. Prašom klausyti toliau. Tasai žmogus pelnė jūsų pasitikėjimą ir pasinaudoja svetimą pavardę, beveik įsiskverbė į jūsų šeimą. Aš jums pasakysiu jo tikrai vardą ir pasakysiu dovanai. Klausau. Jis vadinasi Žanas Valžanas. Žinau. Pasakysiu jums taip pat uždyką, kas jis yra. Sakykite, jis buvęs katurgininkas. Žinau. Jūs tą žinote tik nuo tos akimirkos, kai aš turėjau garbę jums pranešti. Ne, aš jau anksčiau žinojau. Šaltas Marijaus tonas, dusyk pakartota replika žinau, rūstus jo atsakymų lakoniškumą sukėlė nepažįstamajam nebylų pykti. Jis lapčiomis metė į Marijų sutingą žvilgsnį, bet to jau pat jį užgesino. Kad ir koks žaibiškas buvo tas žvilgsnis, Marijus jį pagavo – Tai toks žvilgsnis, kurio negalima nepažinti, jei nors kartą esi jį matęs. Tam tikra ugnis gali įsidegti vien tam tikrose sielose. Jie įsiliepsnoja vyždžiai šie minties langeliai, už akinių nieko nepaslėpsi. Pabandykite stiklų uždengti pragarą. Nepažįstamasis atsakė šypsodamas. Nedrįstu prieštarauti, ponui baronui. Šiaip ar taip jums turi būti aišku, jog aš gerai informuotas, o tai Ką aš noriu dabar jums pranešti, žinoma, tik tai man vienam. Tad tai liečia ponios baronienės turtą. Čia baisi paslaptis. Ji parduodama. Jūs pirmasis, kuriam aš ją siūlau. Labai pigiai. Už 20 tūkstančių frankų. Ta paslaptis man taip pat žinoma, kaip ir visos kitos, atkirto Marijus. Žmogienas pajuto, jog reikia truputėlį numušti kainą. Ponas baronė, duokite 10 tūkstančių frankų ir aš ją atskleisiu. Kartuoju, kad jūs man nieko naujo negalite pranešti. Aš žinau, ką jūs norite pasakyti. Žmogaus akise vėl tvykstelėjo žaibas, jis sušuko. Bet juk man reikia šiandien papietauti. Tai baisi paslaptis, aš jums sakau. Ponas baronė, aš pasakysiu, aš jau kalbu. Duokite man 20 frankų. Marijus įsmėgė į akis. Ta jūsų baisė paslapti aš taip pat gerai žinau, kaip žinojau Žano Valžano vardą, kaip žinau ir jūsų paties pavardę. Mano pavardė? Taip. Tai nesunku, ponas baronė, aš turėjau garbę pasirašyti savo pavardę ir ją pasakyti. Aš esu ten ar die. Kaip? Ten ar die. Kas jis toks? Pavojaus valandą dyglė keulė pasišiaušia, vabalas karabėjus apsimeta negyvas, senoji gvardija įsirikioja į kare, o šitas žmogus prapliupo juoktis. Paskui jis priktu numušė dulkelę nuo savo surduto rankovis. Marijus kalbėjo toliau, jūs taip pat ir darbininkas Žandretas, komedijos aktorius Fabantų, poetas Žanflo, ispanas Don Alvaresas ir pagaliau močiutė Balizar. Kokia močiutė? Ir jūs laikite užeigą Monfermeilyje. Užeiga nieko met. Aš jums sakau, kad jūs tenardie. Aš neigiu ir kad jūs niekšas. Šekite. Ir Marijus įsiemęs iš kišenės banknotą sviedė žmoginų į veidą. Ačiū, dovanokite, 500 frankų, ponas baronė. Sukrėstas žmogienas pagrėbė linkčiodamas banknotą ir jį apžiūrėjo penki šimtai frankų. Suvatėjus apstulbės ir sumikčiojo pusbalsiu, apvaliai sumelį. Na, gerai, staiga sušuko jis. Kalbėkime atvirai ir be ceremonijų. Vikreikai beždžionė atmetė savo plaukus atgal, nusiplėšė sakinius, Įsitraukęs iš nosės ir to jau pat kažkur nukišęs plunksnus tiegaras, apie kurias esame kalbėję, skaitytoje su jomis susipažino kitame šios knygos puslapyje – Tasai žmogus nusijėmė savo veidą, kai būtų nusijėmęs kepurę. Jo akis sublizgėjo, atsidengė nelygi dobėta gumbuota, šlykščių raukšlių išvagota kakta, nosis vėl pasidarė smaili kaip snapas, vėl pasirodė nuožmus gudrų žmogaus grobonės profilis. Ponas baronas labai išvalgus tarys aiškių be jokio šniaukrojimo balsų. Aš tenardyje. Ir atitėsi savo sulenktą nugarą. Tenardie, tai žinoma buvo, jis negalėjo atsigosti nuo apstulbimo. Jis net būtų sumišęs, jei būtų sugebėjęs. Jis čia atėjo nustebinti, o buvo pats nustebintas. Už tą pažeminimą jam buvo sumokėta 500 frankų ir jis pagalvojęs jos priėmė, tačiau jo sutrikimas nuo to nesumažėjo. Ta barona pon Mersi jisai mato pirmą kartą savo gyvenime – O baronas Ponmersi jį pažino, net persirengusi, jį perprato iš panagių. Ir tas baronas ne tik viską žino apie Tenardie, bet atrodo ir apie Žaną Valžaną. Kasgi tasai žmogus, beveik jaunuolis, toks rūstus ir toks dosnus, kuris žino ne tik žmonių vardus, bet ir pravardės, ir vis dėlto atidaro jiems savo piniginę, kuris atskleidžia sukčių darbelius kaip teisėjas ir jiems užmoka lyg mulkis. Tenargie, kaip skaitytojas atsimena, niekomet nebuvo Marijaus matęs. Nors vienu tarpu gyveno kaiminystėje, tas neretai atsitinka Paryžiuje. Jis buvo neaiškiai girdėjęs savo dukteris minint kažkokį labai neturtingą jaunuolį vardu Marijus, gyvenusi jų name. Jis buvo jam parašęs jau mums žinomą laišką, nors jo ir nepažino. Ten ardie mintyse negalėjo kilti jokio ryšio tarp Marijaus ir pono barono pono Mersijai. Dėl ponmersy vardo tai mes atsimename, kad Vaterlo kautynių laukiais buvo nugirdęs tik du paskutinius jos kiemenis – mersi, kuriems kaip tuštiems padėko žodžiams jis visuomet jautė pagrįstą panieką. Šiaip ar taip, padedama savo dukters Azelmos, kurį jo įsakyta sekė vasario 16 dienos jaunavedžius ir pats šnipinėdamas jis patyrė daug dalykų ir pasilikdama šešėlyje – sučiupo ne vieną paslaptingą siūlą. Būdamas apsukrus, Tenardie atskleidė arba apibendrindamas atskirus faktus tačiai įspėjo, kas yra ta žmogus, kurį jis kartą sutiko didžiojoje kloakoje. Žinant žmogų, buvo lengva prisikasti prie jo vardo. Jis sužinojo, kad ponia baronienė ponmersi ir yra kozetė. Tačiau šiuo atveju jis nutarė veikti apdairiai. Kas yra kozetė? Tikrai sakant, jis ne pats gerai to nežinojo. Suprantama, jis numanė, kad jį pavainikė. Fantinos istorija jam visuomet atrodė įtartina. Tačiau kokia jam nauda apie tai išnekėti, kad jam užmokėtų užtilėjimą? Ten ardie turėjo ar tarėsi turys parduoti šitą geresnio. Be to iš viso ko sprendžiant, jeigu jis ateitų pas baroną pon Mersi ir be jokių įrodymų pareikštų, jūsų žmona pavainikė, Tai tiek te laimėtų, kad ponios baronienės vyro batas nemaloniai paliestų jo tenardie užpakalį. Tenardie nuomonė pasikalbėjimas su Marijum dar nebuvo nie prasidėjęs. Tiesa, jam teko kiek atsitraukti, pakeisti strategiją, palikti vieną poziciją, perkelti frontą, betgi nieko esmingo dar nebuvo išduota, o 500 frankų jau gulėjo kišenėje. Bet to jis dar nebuvo pasakęs paties svarbiausio ir visiškai neginčiamo fakto. Ir todėl jautėsi stiprus net prieš šį baroną Ponmersy, taip gerai informuota ir taip gerai ginkluota. Tenardie prigimtie žmonėms kiekvienas dialogas kova. Kokią pasirinkti poziciją šiuose kautynėse, kurios to jau prasidės? Jis nežinojo, su kuo kalba, bet žinojo, apie ką kalba – Žaibo greitumu jis padarė šią išvedinę savo jėgų apžiūrą ir tarė žodžius «Aš tenardie laukė». Marijus susimasti. Vadinasi, jis surado pagaliau tenardyje. Žmogus, kurį jis taip troško sutikti, buvo pas jį. Taigi jis dabar gali išpildyti pulkininko pon Mersi priesaką. Jį žemino jausmas, kad didvyris turi būti dėkingas banditui ir kad vekselis, kurį jo tėvas iš gilumos kapo perdavė jam, Marijui, lygi šios dienos dar neapmokėtas. Marijaus pažiūra į tenardiją buvo komplikuota ir prieštaringa, bet jis tvirtai žinojo, kad dabar atėjo metas atsilyginti už tėvą, kuris turėjo nelaimę būti išgelbėtas tokio niekšo. Šiaip ar taip Marijus buvo patenkintas. Pagaliau jis atpalaiduos pulkininko šešėlį nuo tokio negarbingo kreditoriaus jis jautėsi taip, lyg trauktų į skolų kalėjimo savo tėvo atminimą. Be šitos pareigos Marijus dar turėjo ir kitą. Įsiaiškinti, jeigu pavyks, kozetis turto šaltinį. Atrodė, jog dabar pasitaikė proga, rasi ten ardyje šitą žino. Gal ne pro šalį ištirti, kas lypi šito žmogaus sieloje. Nuo to Marijus ir pradėjo.